целата порака уствари за тоа дека нашиот живот е некое дело или едно од неговите дела создадено на нашиот живот е во Христос Исус, кој што е посебно уникатно дело и така да сакам да слушаме сите заедно и јас самиот <laughs> за за за Христовото дело, зашто нашиот живот би требало да е производ на неговото дело. Амин. И сега во целиот тој процес но во овој живот на земјата, во познавањето на него, изградувањето и функционирањето, секогаш <clears throat> нашиот живот е воден од нешто. Многу пати знае да биде воден или од вистина, многу пати знае да воден од страв, од стрес и од разни нешта. И обично, оно што ние трчаме или сакаме да го направиме, е нашиот живот да биде христијански живот. И различно на различни нива, од различни причини, од различни мотиви, како што Библијата кажува, правиме различни работи. И некогаш Или не секогаш нештата се онака како што треба да бидат. Али кога нештата се некако што треба да бидат се заради тоа што не се водени од вистина и љубов. И не значи во исто време ако направиме нешто погрешно, дека ние сме лоши. Туку напротив, човек прави нешто погрешно кога е погрешно сватен, кога е осуден, кога е под стрес, кога е во незнаење и така натаму. Ја на пример се радувам зашто во некои си дела имам некакво искуство и сакам да го споделам тоа. Ај ќе прочитаме пари на Ефесјаните, втора глава, од 6 до 10. Сака да ја да читаме. Доброволец има? Ај, ја Доброволец. Ај, јас ќе прочитам. Од четврти, тоа Вика на Бог, кој е богат со милост, поради својата голема љубов, со, со која не засака, Значи, пред се, Бог она што го прави, го прави од изобилство. Не од немање, не од брзање, не од страв, не од паника, туку од изобилството на неговото срце. А Библијата каже дека Божјото срце е пол, неговото изобилие е полно со милост. И вика, но Бог кој е богат со милост, поради својата голема љубов со која не засека, не оживеа заедно со Христос и нас, кои иако бевме мртви поради нашите гревови, облагодат сте спасени и со него не воскресна, не постави на небесата во Христос Исус Значи, она, почетокот на нашиот живот со Бог, Бог ги расчисти нештото да на прва, ги, онака ги направи јас. Не оживеа со Христос, не воскресна во моментот кога го примевме, нели не викаме на ново се родивме, вистина е, Библијата не получува за на ново раѓање. Ама во моментот кога се наново родивме, тој не воскресна духовно. Така? И не постави каде? Вика во Христос Исус, така? Значи ако ние сме во Христос Исус, ниту повеќе не сме грешни. Зашто Христос не може да биде едно со грешник. Зашто денеска Христовото или Божиото дело на крстот дава живот, а делата на законот нели треба по префермансите самиот да бидеш чист, самиот да бидеш достоен, самиот да бидеш квалификуван за сите тие дела. И ако некој се допре нечист до тебе, во стариот завет како беше? Стануваш нечист. Ако се допреш до лепросен, до грешен, до било каков човек кој ше надвор заповедите, и ти заедно со него во Искош. Ама денеска тој не зема, него избравме ние него, току тој не избра нас, не правевме ние со него договор за тоа да му припајаме, току тој така одлучи од изобилието на неговата способност и во неговата љубов на, на нова народи. И тоа е многу битно да го знаеме, защото тоа го ослободува нашиот ум, нашето срце, нашиот дух од секаков стрес и напнатост да ние живееме во она што сме. Защото човек кога живее во нешто што не е, тоа нешто да не е од наадно што викаат кај Нели? <laughs> Сите од нас имам, имам различни дарови, имам различни способности, таленти. И замислете спротивно од тоа да ти даде некој да правиш што никој не се видел, а најповише уште па и него сакаш да зборам. Што ќе биде? Значи да Да. Ја пред некое време имав некоја работа со документи и вака гледам и слушам со со саат и прашувам и прашувам и никако не можам да разберам. И ја викам Не сум за тоа, едноставно не сум за тоа. Например, јас знам што можам и што не можам. И во истата ситуација ми објасниле повеќе пати едноставно немам капацитет, не можам да го направам, не сум надарен за тоа. А за возење, тоа ми е многу природно, спонтано и љубов имам и можеш да ме разбудиш у ниједно време и кај сакаш да возам, што сакаш ке возам, кога сакаш ке возам и нема да ми представува проблем. Така и со нашиот живот кога ќе утнеме со позицијата и со идентитетот, знаеш. Зашто обично стравот го гони човекот во она што не е. А љубовта Божја го ослободува човекот во тоа што е. На пример, <laughs> стравот секогаш ќе те предизвикува да докажеш што не можеш. Замислете го до тој момент дјаволот кога вика на Исус, ако си тоа, направи да биде тоа. Ако си Божји син, направи од каменот леп, нели? Зошто го направи? Зошто да го со други зборови дјаволот го провоцира Исус да истапи во територија каде што не е негово. Зашто делото кое што Исус го изврши беше дело од него. Не го измисли Исус, Исус вика се правам, зашто таткото гледа што прави, така? Се што прави, прави од постојано. И така да, ако ние не гледаме од негдека, и ако правиме сами од себе, ќе дојдеме во ситуација каде што ќе има микс од стара и нова природа и тоа што утнеме заради нашите чувства, емоции, стравови, претходни и така натаму. Секогаш јас верувам дека Бог ни дава шанса да исчекориме во животот надвор од тоа што го можеме. Затоа што нашиот живот не се состои од тоа да денеска можеме и врз основа на тоа што денеска го можеме да, да живееме дали ние македонци викаме на стара слава. Знаете тој мовот, го разбирате? Да. Е, затоа што животот со Бог секогаш е нов и подлабок и Бог сака да ме води понапред и понапред, не дава ситуации да искусиме онаму каде што најмалци имаме смелост и храброст. Некој ќе рече ја ништо нема Обично ние македонците да знаеме, ја што можам ја? Мојсе, менталитет се, ја не можам. <coughs> Секој од нас секогаш може нешто ново затоа што веќе Божјата сила и Божјиот дух работи, живее во нас и прави и действува над нашите можности, над она што ние можеме да го побараме и замислиме, така? Така не кажува во Филипијаните, во Ефесјаните, не получува на тоа. До кај стигнавме со стиховите? До седмиот, така? Ајде, вика Виката во идните векови да го покаже ненамневното богатство на својата благодат во љубезност спрема нас во Христос Исус. И сега поентата од целото тоа пренесување од таа нели грешна состојба и така натеки во него позиционирани, кога се позиционирани во него, нели еден човек кој ќе постават да биде директор или шеф на голема фабрика, ресурсите на тој човек кои се? На семејството, ресурсите или на фабриката? Е па ако ние сме позиционирани во Христос Исус, затоа вика се можам преку Христос, затоа што не си веќе ти тој кој што размислува и се надава на тоа што ти можеш, знаеш или не можеш или како и да е, затоа што ти веќе не се идентификуваш со себе си, туку се идентификуваш со него. И вика во иднина да ја покаже неговата, што да покаже? Благодат. А благодат, знаете ли што значи? Христова состојба и целиот живот кој што не може да се распадне од небото преку Христос снабден за нас и тој самиот прави во нас да действуваме, да, да сакаме, да можеме и така нататик и целиот процес на кој што тој не приспособува На животот кој што уведен во неговиот стандард се нарекува благодат. Затоа ние ништо не донесовме од дома, ништо не заслуживме во тело, туку тој не надави со се. Затоа вика спасението не е од вас. Тој ни даде мерка на вера, тој ни даде смелост, тој ни даде што ни даде? Кога па ни даде мерка на вера, ние поверувавме и кога поверувавме и исповедавме дека тој е Господ, дојде Божиот дух во нас. И царството на семето на царството е веќе во нас заради Божиот дух и заради словото кое што го имам. Вика, да, во, и во идните векови да го покаже не, не на минливото богатство, на својата благодат, во љубезност спрема нас во Христос Исус. Поедното на Бог кој повеќе да биде строг судија со тебе, туку да ужива како сини керка, зашто тој повеќе не гледа греф, не гледа слабост, не гледа немој, туку те сака чисто и јасно како што таткото го сака Исус, не сака нас. Тоа е многу битно да го знаеме, зашто ако поинаку размислуваме дека ние сме нешто поразлично и подалеку, тогаш ние повторно се враќаме во таа стара природа да, сами со наш труд пробаме да дојдеме кај Бог. Нели? Колку го сака таткото Исус? Колку и да размислуваме, не можеме да сватиме, ама можеме да кажеме целосно, така? Вика, зашто по благова сте спасени преку вера, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. Не е од делата за да не се фали некој, зашто негово дело сме создадени во Христос Исус за добри дела кои Бог однапред ги приготви за да живееме во нив. Е сега обично ние секогаш се нели сакаме да правиме добри дела за да не видат, за да не не видат, за да се докажеме, за да знаат другите, за да се докажеме на себе си и од, и од неразбирањето на себе си, на тоа дека сме достојни и сакани од таткото, прифатени без ништо да правиме. Знаеш ли дека таткото нема повеќе да сака од тоа што да сака сега. Значи утре нема повеќе да сака, затоа зато што да сака совршено. И никогаш ништо да не направиш дека да сака совршено. И цел живот да го подариш како маченик, пак е да сака исто. Поентата во љубовта знаете ли што е? Што човек кој ќе почне да разбере љубовта го менува неговиот живот. Луѓето мислат дека некои луѓе ја користат љубовта за да се оправдаат, заради тоа што живеат надвор од него. Не. Тој што разбира Божјата љубов, тој е променет, тој станува смел, тој станува храбар. Новиот завет го пофалува Јован, нели? Јован е пример за ученикот кој што разбра Христовата љубов. Исус го докажа тоа. Нели се надвор од сето слово, ние знаеме и сме уверени дека Јован го свари или не се свари. Говарале, тоа пробале да го сварат, ама не се свари. Океј. Okay. Да речем, Да. И да. Сега ќе ви споделам еден пример од од моје искуство, што значи Божјото дело да биде изградено од негови дела и така натек. На пример, јас се сеќавам беше некаде дека 2003 година во црква и слушам и мине порепичка за доброволен прилог. А ја бев многу, многу, многу, многу гладен. Значи, многу гладен. Има во джебот само 30 денари. Значи, изборам со 2003-та бев дете и така натеки. И ми се јадеше многу. И знаете дека е Бог тогаш прв пат онака свежо, јасно, имав на срце да ги дадам 30 денари. Замислете за 30 денари, не? Денеска ништо не значи. Не да ги тоа што значи, но 30 денари. И... <laughs> И ја цело време си замислував како ќе си купам еден тост, како ќе го јадам и така натик. И ама едно време викам, не ќе ги давам, викам па за Господ дури и гладен да бидам. И Господ вика, не е поента да бидеш гладен. И тоа го слушнав, и дури се исплаши вака, знаеш? И, и ги дадов парите со радост, зашто Божјиот збор, нели како вистина, да донесе наситка во мојот дух и донесе радост. И после тоа, јас така радостен, викам, ај сега ќе си одам. И кога на да одење, некои луѓе ми довикнаа, Е, вика, дојди со нас и ја викам, кај сега ти ја види дете, се и се што сум правил грешен, вако, така, така, не разбира, толку така се чувствував тоа, што ве моите мисли, што ме обзема во момент. Срамеш ли? И вика, не, не, дојди со нас, вика, ние кај ме заедно кај нив, дојди ти со нас. Добро, викам, ќе дојдам. А ја уште гладам, ама размислувам за тоа, зашто ми беше интересно, знам дека уверен бев дека Господ не зборувал и така натеки. И луѓето направија вечера. И на вечерата имаше полна маса од се до се од и од шоколада, од месо, од салати, од помфрити, се беше фул. Јас си знаел Само леп нема. и додека јадам, ја уживав и размислував, и Бог ме изборуваше и цело време се радував, колку Бог е мокен и колку се прослави, и колку го благослови семја. Ја Јас тако сериозно. И беше далеко касно вечер, ти ја да до дома свија добрала се ниспал, е на пролет беше се и Беше најголемиот демот од кога сум се спасил тој ден. Па да, тварно, да си достанеш гладен за нешто и... да. тоа ме ослободи да размислувам и да бидам отворен на тоа поле. И фала на Господ сите искуства понатеки ме надоградува да правам чекори во вера. И дој момент кога сум давал многу повеќе и во сите тие моменти Господ изобилно ме благословува. И сето тоа порасна како Божјо дело, затоа што давањето доаѓа од Него, Бог од љубов, од преполно се размножи и се даде себе си. Го прати својот син во неговата полнота. И јас не верувам дека човек може да има љубов, да каже јас го љубам, а да не даде. Значи љубовта не може да се покаже или да се манифестира без давање. Значи ти можеш да дадеш, ама да љубиш без да дадеш не можеш. Ете се знаете, супер. <laughs> и едноставно ми стана лесно и окрепнувачки да го прифатам како апсолутна вистина и да го живеам така. И во целиот од мој со Господ тоа ми донесе искуство. И едно ед, еден момент или едно ниво беше го донесе тоа мојот живот е ова. Една година иде човек и така црквата тогаш сакаше да оди на имаше некој организиран одмор во Охрид и така натеки. И дојде еден човек и ми даде пари, вика, е, ти сакам да одиш вика на одмор. И ја размислувам, по некои мои стандарди и размислување, не бев согласен додам, да ама бев радосен да не ги потрошам парите за себе да ги дадам на човек што знам дека е убеден дека сака да оди, дека чека дека се моли да И викам, ја викам пари, сакам да ти ги дадам до истина одмор. И тој не може да поверува, значи, мене ми беше оки, мене ми беше поголема радост, ама престо напред да ги дадам Господи, ја знам дека ти можеш да направиш се, затоа што си ми покажал многу повеќе од она што сум очекувал. И сега викам сакам кога веќе станува збор за одмор, кога доаѓа од тебе, да му однесеш на Нур Флорида, со се и се што знаеш о секој, не треба да ти објаснам. и, и ги дава пари. не се работи за гордост и понесност, се работи за вера, да знаете. Ако имате довера, Бог сака да ви покаже се го создаде светот и нас те создаде како луѓе господари на овој свет, не светот да господари на нас. И немој да го ограничувате Бог, затоа што тој има нешто за нас, кој што ние не можеме да ги замислиме. Бог е, е незадоволен кога ние затоа што барањето малку е гордост. Бараш само за себе и не мислиш за другите од тебе. Али оке, тоа друга тема, ќе зборуваме друг И што се случува? По 4 години ја заборавам тотално на тоа и се наоѓам во Флорида со се што сакам. Значи станува збор, не знам, за некој посебно, за некој нешто, за некој ништо, за брзи <laughs> коли, спортски мотори и такви ствари. И ужива со сето тоа бевка постари луѓе, ама и тие луѓе уживале така, како и да е моментот беше бев толку многу охрабрен, што она што го поверував, го вкуси. И размислувам така, баш седевме на ручек и одеднаш ми на тој момент, кога го посекав тоа и, целиот возбуден и на жената и кажувам, баш викам ке те замисли и кажувам целото сведоштво и викам замисли Бог од тој момент барал човек во природа. <laughs> Затоа Божјото дело Кога е во нашиот живот, Бог го прави во мир, го прави во увереност, го прави во радост. Некој ќе рече, јас направив за Господ. И кога некој ќе ти најде мана во тоа што ти го направи за Господ, ќе те вознемири многу. Ама кој е Бог сигурно и целиот свет да се сврти против тебе, нема да те вознемири. Исус кога целиот свет беше против него, тој имаше најголем мир. Ако немаш мир, ти немаш да простиш. Исус вика, јас сум простов, не? Простим пат кој не знаеш што прават. И он беше, зашто беше во мир. Замисли сега си во знемерен, ја уште толку те нервирам, ти можеш да ми покажеш љубов. Не. Зошто си надвор од себе, така? Да. Ајде да видиме Галатјаните што вика. Трета глава, од први до трети стих. Да. Вика, о, неразумни Галатини, кој ме маѓев са вас, пред чии очи Исус Христос беше прикажен како распнат. Сакам само ова да го дознам од вас, дали го примивте духот врз основа на делото, на законот или преку слушањето со вера? Нели? Пак ќе се вратиме на тоа. Исус вика, го правам она што таткото го прави, зашто таткото работи постојано и јас работам. Така го сме услушнали тоа, сме го прочитали, Значи, делата произлегуваат од слушање. Зашто делата се дела на вера, а верата доаѓа од слушање и слушање и слушање на Христовото слово, Римјаните 10:17. И ако сакаме нашата вера да расте или да имаме вера или дела во животот христијански, треба да слушаме, зашто делата не се наш труд, не се наша заслуга, туку се производ на нашата вера. И она што она што се случува е кога коренот е здрав, нели има здрави плодови. И ако ние слушаме, го слушаме Христовото слово, што се случува кога ќе го слушнеш еднаш? ништо посебно. Денеска во текот на денот слушаш многу информации, нели? И кога <clears throat> па слушаш пак, што се случува? Втор пат више ти зазема внимание, нели? Некој ти вика по втор пат, ти свири на улица по втор пат, ти више првиот пат не регистрираш. А во втор пат нешто кога ќе слушнеш, више вака поминува нешто пред тебе. Третиот пат више ти зема и фокус. И така се колку повеќе ти слушаш, иде да до оживување и до манифестација. Зашто кога се изнаслушаш, Тоа ќе те обземе, нели? Мора нешто да обземе во весна. Тама најдобро е Божјиот да збор да не обземе. Зошто ние сами по себе сме мртви. Обично кало. <laughs> да. И човекот кога слуша и кога е ослободен од себе си, кога знае дека е ништо, тогаш во исто време кога е свесен дека е ништо, тогаш е понизен. И тогаш Божјиот збор може целосно напред да се манифестира затоа што повеќе не е загрозен и помешан со твојата стара човечка природа, која во исто време, нели, кога слушаш нешто и ти сега ги мериш твоите способности, дали ти можеш да го извршиш. А ти не разбираш дека кога Бог ти го кажува, Бог те приспособува. Зошто ти мислиш дека денеска го слушаш и денеска треба да го видиш. Не. Она што го слушаш денеска ќе се прояви покасно, затоа што е семе. И знаете дека она што го читаме денеска, не го фиксуваме денеска. Зошто ние го примаме како семе. И Поентата е да се научиме во целиот тој процес и од со Бог, да знаеме дека денеска ти си тука не заради тоа што денеска си одлучил. Туку ти за денеска веќе тука си одлучил порано. Нели, повично планираме за два недела, за два година, за вој месец, у толку и толку саатот. И ти не се наоѓаш случајно некогаш негде. Зошто на пример се не се најдеш Струмица? Зашто размислуваше дека денеска имаш служба и ќе бидеш тука. И многу уште подлабоко е со твојот живот, со твоите одлуки, каде ти кога ќе се најдеш. И кога ти ќе знаеш и ќе кажеш другата година мене ќе видат благословена напредна во мир и ќе победам многу предизвици кои што досега не сум победил, заради тоа што Божјиот збор ќе го земам и ќе оставам таму каде што јас сум стоел и тогаш нешто да ќе бидам. И тоа е тој цел процес кој што треба да се охрабриме да го земеме Божјиот збор таков како што е апсолутно, без да се прашуваме дали можам или не можам, сум достоен или не сум достоен. Ако Божјиот збор вика дека си достоен, кажал дека си Божји син, нели? Се охрабруваме овој што се спаси некој, читаме Јован 1:12 И со право станавме Божи деца, нели? Таму не кажува, оние кои го примија, им даде право да станат Божи деца. И сега во исто време го прашуваме тој, абе ти што направи сигурен си мислиш? Не, туку Божјиот збор кажал, ако си го примам, си Божи дете. И за Божјите деца има битување, не, не, туку има љубов. Судот каде е? Оној кој не верува во него. Ако не веруваш, немаш што да те спаси. Ти живееш во овој валкан расипан стар свет и така натеки. Кој ќе осуден на пропаст. И тогаш немаш никој да ти помогне, но ти поверува и го прими дарот од небото и зачекори во нашиот тој, што си ти повеќе. <clears throat> Ајде го се, шувате тука. <clears throat> Се читаме битие, како Бог создаде светот. Светиот Дух лепдеше над земјата, Бог зборува. Светиот Дух действува, Бог зборува, Светиот Дух работи, Бог зборува, Светиот Дух создава. Така е во нашиот живот. Нашата победа или битка е битка на вера. Павле му вика на Тимоти, војва е добрата битка на вера, Затоа што нема друга битка. Ако некоја друга битка те влече или те мами, знај дека е погрешна. Зошто ако се бориш со друго поле освен во вера, знај дека губиш и нема начин како да победиш. Зошто единствено нашата победа доаѓа преку вера. Нашиот живот дејствува и сушествува во вера и нема начин како ние човечки да се избориме да докажеме да, промениме да ги промениме нешто. И <clears throat> Па ако Бог го создаде светот преку вера, преку збор, тогаш и нашиот живот ќе се одвива во истиот процес. Например, нашата победа доаѓа од Христовото дело на крстот, затоа што Христовото дело на крстот е дело на победа, е дело на радост, е дело на слабдување, е дело на исцеление, е дело на мир и се тоа наше протече или беше ставдено на крстот, ние истото го пренесуваме во овој свет преку преку вера и зборување, нели? Што правиме ние? Например, треба исцеление. Во името на Исус се молиме да дојде исцеление, заповедаме исцеление, зборуваме исцеление, исцелението доаѓа. Кој од нас копаше за да биде исцелен? Кој од нас стоеше мирно 20 дена за да биде исцелен? Нели? Нема смисла што и да правиш, како и да правиш, да вртиш околу камчиња, да бајаш, да се бодеш, не помага тоа никако. Единствениот, единствениот пат до победата е она што го веруваш, го зборуваш и нештата да стануваат. Зошто Светиот Дух беше над земјата, татко да зборуваше, сега Светиот Дух е во нас, И ние зборуваме. Знаете дека имаме ние авторитет над се повторно. Бог му го даде авторитетот на Адам како господар на земјата. Денеска во Исус ни го потврди тоа. Исус кога оди <clears throat> да изгонува демони, да не нели вика, да простува грева, вика кој ти даде тебе власт? Двојка синот човеков има власт на земјата да изгонува, да простува и така натик. Кој е тој син човеков? Денеска сме ние. Денеска ние имаме власт да изгонуваме, да простуваме гревови и така натик. Ти знаеш, ти имаш власт да можеш на улица да им кажеш на луѓето дека Бог им ги простува гревовите и гревовите им се простени. Нема начин, тој не може како, нели, тука правиме православна прича, толку вакви постови, такви постови за да се чистиме гревовите. И никако да се чистиме. Целата поента на, на оваа возвишена позиција во Христос е затоа што Бог не не само што не возлюби, туку тој не создаде од љубов. Замислете го во еден момент тројството, совршено, возвишено а, единство, хармонија, од семојкност и исполнетост и прелива и врие љубовта внатре. Знаеш, нели повеќе жени, знаете кога готвите, кога ќе ставите на огин, кога ќе почне да врие, се создава нешто, така? Така е создавањето од вриежот на љубовта на таткото, на синот, на светиот дух, дојде моментот на мулти... да се да се мултиплицира, да се создаде, да се да се размножи самиот Бог. И Бог не создаде животни па да бидат различни од него, туку вика го создаде човекот сличен на него, според неговиот лик. Зошто може, <clears throat> зошто Бог не ги смета животните за достојни како него, туку нас не смета. <clears throat> Исус на друго место зборува во Јован. Вика кој го пази моето слово, ќе дојдам јас шугалиште, ќе направим задаткото, ќе пребивам во мене, тој пребива во мене, јас во него. И целиот тој збор на стихови кој што ни укажува дека ние сме во него и тој е во нас, е заради тоа што тој <clears throat> не смета како себе си. Затоа што тој не се гнаси, не се плаши, не се срами од нас, тој се радува со нас, тој ужива со нас. Затоа што тој не сака како себе си. Затоа што замислете, само малку малку да двои од љубовта таткото кон синот не може да не сака ни нас. Не е исто повеќе, нема смисла, има разлика. Ако не е иста љубовта во истата мера, нема да го прати неговиот син да умре за нас. Ти ќе платиш нешто повеќе од она што вреди? <laughs> Нели, на пример, ако сакам јас нешто да купам за мој драг пријател, некој ще нема да прашам за цена. Значи, цяло прашање е колку вреди пријателот, не е призно. Ама обично, нели, ако нешто е ради реда, нема да платиш повеќе од тоа што вреди. И сега, ако оваа логика може да ја свати нашиот ограничен разум, колку повеќе Бог во неговата семојност, нешто да му се повеќе одјасни. Значи, Бог не сака. Амин. И целата поента да знаеме дека сите дела кои што ги пишува во Библијата или Библијата зборува за црквата да се грижи за вдовици, за сиромаси, за така натеки, нели тоа не е мала ствар. Уште попрактично е секојдневно општењето помеѓу браќите и сестрите во црква, одговорноста и така натеки не е наш труд, не е наше дело, туку е негово дело. Знаете тие луѓе кои што јаде првпат, имале на срце, тие одинат, од страв, не може ли тоа да го направат така убаво и убава хармонија дин. И така да ловиш на луѓето денес нели македонци дојдеш, ами јас што можам, ами јас што можам да направам? Ја ништо не немам. И така да што имаше жената кога Илија ја посети. Што река ја ништо немам. А знаете што се случува со нашето најмалце? Да, да. Нели? Бутилнка? И обично не, не го прави задоволството или поентата или моментот не е она што ти го имаш. Туку Бог кога ќе стави рака на Исус му викаат ние немаме колку толку лебови има. А Исус вика дайте ми ги мене. кај мене ја припаја. И малку многу мене да ми припаја. И кога ќе ми припаја мене јас ќе ви дадам. И или што што се случи со или со жената? Вика малку масло имам. Ај вика сега да видиме колку имаш. Нели? Така знаете дека вашиот живот има многу повеќе што мислите и од лебови, и од масло, и од мера во која што гледаме. Ама она кој ќе оставиме на располагање, ќе се пројави. Ние не може нешто да ги чуваме дома, мислиме дека немаме, дека не можеме и почињеме од нас и завршуваме со нас. Почињаш од себе, се завршуваш со себе, чиста сметка. Денес ти ништо не сгреши, чисто. <laughs> Нашиот живот е ставен или приклучен на ресурсите Христови. И не станува збор за тоа ти колку имаш, ти колку немаш, ти колку можеш, ти колку не можеш. Затоа што во нашето дејство, во нашиот живот действа заради Христовото дело. И кога нашиот фокус ќе оставиме на Христовото дело, нашиот живот станува производ на Христовото дело. И делата ќе бидат Христови. Она што ти малце го можеш, тој ќе облагослови да можеш повеќе. Денес ќе го искусиш повеќе, утре ќе искусиш повеќе, други ден повеќе и кога ќе се свртиш назад ќе видиш дека си направил многу далеку и не си веќе што си бил. Кој од нас можел нешто кога дојде да, да се спасиш, кога или кога се спаси кога го прими Исус, што можеше? Можеше нешто да што ги можеш да имаш. Туку нешто тој денес кога живееш, кој ќе ги поверува. И така да колку твоето срце е отворено, ослободено во љубов, да знаеш дека тој може за тебе и тој го вреднува и најмалото кој што го имаш. И тукацка чаша да е сокче, знаете дека на него му значи, затоа дека тој што е верен во малку, значи го вреднува тоа малку. Затоа го благословува повеќе, го умножува. И се што е во неговите раце расте. Често што и во нашите ќе стане помал. Затоа вика тој како беше тоа? Тој што што мисли дека нема, ќе му зодземи она што го има. Да. Зошто? Затоа што ти веќе имаш. Зашто нештата се во тебе, ти веќе имаш. Ама ако мислиш дека немаш, ќе го изгубиш и тоа што стварно го имаш. А оној што има, има не заради тоа што има, туку заради тоа што верува, но тој ќе му се придодаде. ми избега на мисла. Океј. Okay. Она што го, што го имаш, ти ќе можеш да го ставиш на располагање на Христос без разлика за што е да стане во способност, време, материјални ствари, како и да е, затоа што си го видел во вера. Ако не го видиш во вера, тоа е начинот на кој што и нема да го имаш. Ама нештата кои што си ги примил во вера, ти ќе ги дадеш во вера. Ако знаеш дека во вера имаш тоа што го имаш, ти ќе оставиш на располагање на Бог и Бог ќе го употреби за благослов и охрабрување на црквата и за охрабрување и помош на овој свет. И така да, она што ти го веруваш, дека си ти, дека го имаш, тоа ќе расте. Заради тоа што Христос го поседува. Она што го немаш, ѓаволот ќе го поседува и ќе го разбркува уште толку. Ама знаете дека ај пак уште малце, уште пет минути ќе да се задржи. Нели, што дека во Ефесјаните, прва глава, трети стих. Ај кој ги прочита. И некој друг нека најде прво Петар, прва глава, трети стих. да биде благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови, кој не благослови во Христа со секаков духовен благослов во небесните места. Добро, супер, Павла. А уште 1 Петар 1.3? Благословен нека е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус сонареж која произлезе да од воскресението на Исус Христос. да втора, измени грешка. Да, да. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство. Амен. Амен. Значи, размислувајќи медитирајќи на овие два стиха, ние ќе видиме дека сме благословени и ќе видиме со се, дека нема недостаток заради него, затоа што нашиот живот кога се наново роди, тој е креаторот и онај кој исполнира се, како ќе функционира. И тој не изостави, не заборави ни еден момент. Затоа што ние не, тука заради овие стихови ние не можеме да му кажеме па ти не ми даде ти не направи. Тој направи доволно секогаш. Тој ни подари се. Ќе речеме таму пишува за духовни нешта. Ние сме дух, не сме повеќе тело. Нашето тело не е идентитет. Нашето тело е слуга, е храм на, на нас. И <clears throat> нештата кои што денес ги гледаме се негде ка корењата им се негде ка духовниот свет. И таму ако Бог не благослови тоа што доаѓа од него, се манифестира на земја. И така да, да знаеме дека на вистина Бог не дал се, ама ние понекогаш сакаме ние да докажеме, ние да покажеме и го заставуваме Христос, зашто не доволно онака го вреднуваме таков како што е. И понекогаш нашето недоволно разбирање и познавање не дисквалификува самите себе си од неговото дело. Ама Бог е добар и секогаш не подсетува дека ние зависиме од него, тој не зависи од нас, дека тој не избра нас, него избравме ние него. И денес се може да му ведам благодарни заедно, заради тоа што тој е добар татко и тој ќе го умножи и ќе го разводи се она што е во нас од него. Амин. Амин. Тоа беше пораката, се надам дека сте благословени. Амин.